Du kaulanum kakak Kakak araga waging nga digelis pakanyaken si kakanya kakak Jumngkap pan pangkonan si kakanya kakak do ye raga waging nya tan a di gelis maka yakenan si kanya ka ka dungka pena pangkonan si kakak wauh Ad ayah na Na di Mas yes sidi patin jerit patin koca kay naon baggera aya na Aduh kakak cu Sarebu ampun dua ribu ampun katilu manungun baik kakak yeraga iya, waking teker ngalakonan gaduh panyawatnya kakak Panyawat naon nah mas ha? Panyawat naon Kakak yeraga iya, waking teker gaduh panyawat dina pendaharan cak kakak Tiba tengah Gendeng na kira-kira menang na tilulikur gedug-gedug dai gedug dai cak kakak Hmm jadi si diga dupa nyawat dina pedaran Tibetenegneg dan kira-kira menang nantilikkur keduamas naon sabab naun lantaran duka kakak ka duka etam ma asaltaririma Ka jadi duluakwa kakak Adi Mas Adi Mas merenci kakak disebut Tarima temborin kudu ayah asal muasal kudu as ayahnya tanah lanaran nana kudu ayawitmas jadi aya tanggung jawab tanggung jawabtunya kakak raga Waking mana bisa nanti betenger Cakakkak dulu pu hante raga wakim TK kayu akan didicakanku kakata di petapan bener Ra di Mas bener hari raga Waking TK kaduan saddulur pupulungan jenengan anak sibungsu kaulahan kagang ngan bae si bungsu teh kuraga waking teh ditempatkeun teh tuh di leuweung petapan paseban rombeng diingu nyatana di ngingu ke keningon ningon Hmm, bener bener bener. Nanging kieu kakak ye. Raga waking teh nyatana malawas makulawas. Ari raga waking ti petapan teh cagegeuy man nyatana rek mariksakeun ka leuweung petapan paseban rombeng. kadungkapan sibung Sucakakak rek Maririk sak keingoningon nah atau barangraga Waking kalwarti petapan TKK kerlum maku kerlumampah ka itu jauhkah dia jauh kali ganenya tan go jeng lalaki degen degen ala lalaki degengen teca kakak karaga Waking T Ari jauh ngabrabralu lumpatan hari geus deket teh waking kakak etalalaki deungeun-deungeun teh kali gane ngaweul beuheung. nyomot susu nyium pipi ngegel biwir cakaka aku aya naraga waking ti beteng neg neg teh kira-kira menang nate lulikur gedug gedug deui gedug deui teh itu cakaka duh eta masal tari masih kakak nu jadi sadulur raga waking kalau kolotnya kakak waduh Adi Adimas, Adimas. Dedeh, bager, dedeh, dedeh. Jadi si Adi mana bisa nanti beteng neg deng deng deng kira-kira menang nanti lulikur gedung teh nyatana lantaran papa non anggi jengi jela laki kitu di mana? Ya. Leras kakak papanggi teh lewang lewang kan itu jauh ka jauh. Leras pisan kakak. dia lelaki degen Ari jauh nyatan lalurumpatan udah kasih adik gitu kakak deket ari deketny pingegel bibir nyobot susuka kakingkak <laughs> Adi Mas Adi Mas y Ari ceksi kakakja wajar naun sabab na lalaki lalaki degendenge siadinya tanah atjal Malengok papa Panggis cejeng lalaki degen-dengen ka itu jauh ka dia jauh jamak etama wajar wajar wajar jamak sebab Syadijal Malengok Benar. Ari nu jadi awewe kudu landung aisanana. Ah. Kudu lega sagarana. Kudu bisa nyata lindek-lindek japati tak itu, Akun bay. Ari kitu macet si kakak majamak wajar. Sebab si Adi jalan malengoh lalaki-lalaki degen-degen gitu. Aduh kakak raga mah mamual benang di jamak-jamak Boal benang di wajar-wajar BKK raga Ragawaking mata tarima jamak mas jamak wajar jamak jamak cek si kakak jamak jamak cek si kakak wajar wajar nah, kudunya tanah ngadengnya omongan si kakak Ya Nah, gitu kakak ayah naon adi mas jadi si kakak teh bener reka jamak ki jamak BKK kakak bener adi mas jamak wajar kakar yo kamu eh, si kakar ki jamak ki jamak be karagawa waki si kakak iya iya tenganggo ikat tiraga king kadiekeun nganggo sinjang tiraga dia kan nganggo acuk tiraga dia kan si kakak di lewang-lewang leweng sapertikeun budak angon kakak gabungan Ki jamaki jamakbekaraga Waking kakauh lamun si kakareki jamaki jamakbeki wajar Ki wajar bkaK si kakak kumis sapang sangangga dulang dada lebar gede getTA aya kapak nanya tana kakak jadi kakak leluhur panggung jajak be kauge kuraga Waing benang dirim bagen kana kayu Ari kayu te kayu lewe kayu lawang T kayu dander ngaran sana jana Luhur panggung jajak beyoge gede tay Ka pakai na kakak sebab narik kayu dannder Temu dijinlisung ngaambu lamun dijin tihang medang gitu kaulan kakak jadi si kakak gedeget taya Ka pakai na kakak kuraga waking la de jamak jamakki wajar Ki wajar bangetng diri bagun karena satu tema satu gede ccakbalik nyatan tokek ngaranak kakak yo hari satu hewan ccak ke desa ba ba tecan ajana gede-getaya Ka pakai hmm. na kakak Adi Maseta yadi nyatan aja jablak Syari nyocot siari Bapak contoh hin ngahampas kalau jadi dawu kengejar et di mana bisaana model gitu tandarupana nya tan nya jajabla kalau jadikolot model gitu tandarupana Boga musuh sabarti Boga musuh sabar bater Leonon kuat nga hina nga hapasnya tanah kalau jadi da Aduh kakak hari musuh si kakak tede kaboro-boro kompi-kompian kaboro-boro batalion dionan kakak nggak musuh si kakak tengan setepak sekaro kepal karo sandang jeng pangangguna pilaka dari tes si ah, adik pila kadar boga musuh sakit itu nyatana sampai kalakon dipakai ngarung senjata atuh ngahinang hampas kado jadi dawu di mana ya nadi mas kakak ayana tetu di leweng petapan paseban romeng dagoan ku si adik Si kakaknya tanah bakal merangan itu jadi musuh. Nu aja di leuweung petapan Pasemban oge. Mangga kakak mangga duh. Dabonggang sakawitna si kakaknya tanah. Karagawa kingki jamak jamak bae kakak. Kakak atunya mangga lamun rek musus cuan kasandung lamun rek perang cuan sang mangka inget ka digelis pakaya geuning si kakak daguan ku si Adi. nyatagawasapasang Masrilan Ratu Hajikalanaskti Di negara Pakdlung Dumannya tan na bakal ngabrabra Lutan kal ug petapan Paseban Romejennengan Na Pogawa barang datang nakal ug petapan Pasebar nubeng kali gane blok ngadungkuk Black nangngkak sangkilangngka tiga ngerak tapak tak tak nyelepok sagedesamak puttalungur digagambul. pendek di depan sisiriti barang bikirangang perang nyatanauyuka luung petapan Paseban Romeng para Tubung sukalan ajaya jennengan anak barang coba dengetes sekarang saja tan Tubung sukalan ajaya anung munculnya tanak salib bin sala beting faktpan nyatan atau tadi di lubung petapan Paseban Romeng kali Ga Ratubung sukalan Jayanya tan ada pukuh busuk nataring Madura mesin Ke Suumati Suk makannge Dewa anunang tang perang tenya tanah Aturang negara Pakung dumen Ratu bung Sukalan Jaya Kaliganenya tanah Tandang Kamdan perang sampai ngala konang Kaligane Dar perang galluan pengalakonan dar perang galungan cili cibi cili purili cili sepak cili dupak cili jeng ujeng nu gundul cili sepak jeng nu buta kalau mau tebenang-benang atau etanya tanah penggawa sapa pasang mas rialan ratu aja kalana sakti malah nyatana merangan ratu bungsu kalana jaya aku iya nyatana sejadi tampilin gapi sejadi sabok rangkap sejadi sepak didupa kali kali kolek ganjerang Tanya tanah penggawa keur ngalakonan perang galungan Cili cili cili porili cili sepak cili dupa cili jenggu jenggu gundul cili sepak jenggu butar Cili sepak rupa kolang gajerang kolang gajerang koleang gajerang Buk diantung-antung ninggang tunggul ditarung kening Angkatan dibentar sotor kening Apa sih pasir kening ianana patin kosehat dibebut koang kajerang kolang kerang kerang Etap pogawasa pasang perang galungan aynya tanah sampai kakon kacangking bittis na Yunan sampaikala konya tanah kacang kencang Etap pogawasa pasang dibebet keisapa untuk saja dibebut ke dibalan ke kawang-awang kali kanek koleang karang koleang karang koang karang Tapogawa dibalangkan kawang-awang teh kali gannya tanah attuyi bakal nabrak tangka piung Eeta tangka picungnya tanah nuka tabbrak Atuheta kuraga pengawa kananannya tanah Mas Rilan Ratu hajikalanasati tangka piungnya tanah katabrak atuhyinya tanah sampaihala konan pugur Mana dingin pinasti hanya pinanggi ayaah kocap desa picung pugur. nasasakalanya tanah Kabu kata nakabraknya tanahkupunggawasapasang Masrilan Ra waji kal Sakti Aunaanya tanah Pugawan uka baantun kawang-awang nabrak tanggal picung sampai pugur sebarangtos nabrak tanggal picung sampai bugur Auna kali ganeblu raraga Eeta dua pungawate patinggararung patinggara pasang Masrilan Ratu Aji kalanakti A nanya tanah sampai ngalakonan Tenggara rung Tenggara kalah perang atauanya tanah tembalanna Ratu waji Waduh Tubas Hadi Mas Adi Mas coba orangrekuman mereka Pendayyan I orangnya tanah kawiwirangan kuno jadi saddulur orang kalah perangnya tanahrangreku mereka penayan Oh kata rakaannya tanaka ular orangnya tanah kalah perang je dan immbangnya tanah laporang Kawe kurang bakal kaW wiranganwi orangang Minangsaraya orang cuang Minang sarayaker merangannya tanah atau menjadi musuh aja di lew abaan prase Bang Roma orangnya tanah Minang saraya tuhkah sook pandan jarang Ka kuda Kalang panggung larang nya tangawanya tan seja Boga karepnya tanrik ngalakan Minangsaraya kassolok pandancaragawate kali tembalan Ratu haji karena Sakti A Ain nanya tanala menrang rek Minang saraya. nya tanah keongkos peperangan anak rektina naon Waduh kakak kakak urang ulaselemppang lah riwan urang dunya pada barang teboga ke ongkos peperangannya tanah kaang sarayaan orangrang boga sadulur sadnya tanah sa dua anurisslanglarang nugali sebelang diwangi lampunya tanah eta pinangsarayaan menangkan musuh isuk tuang kawin kejeng Addi dewek sore dimana menangkan musuh sore coang kawin kejenngde dewek kisung Addullahmun Kitunya cara nabara membe kesadulur pili Kakak Fido penting menangkan musuh Etnya eh, tan dua penggawa apaak kali brabatt bribit braabai undurnya tanah be Nagara Pakdung di mantas ngalakonan peranggalungan Ayu naba Ka Minangsaraya Sook pandan carangka kuda Kalang panggung larang kuda kalang panggunglarrangnya tanah pinangnya tan tuingkap naka Sook pandan sarang tenya tanakan-ak kuda kalang panggung larang kuda kalang panggung larang ludi pinang saraya teh kali gandenya tana Minang saraya Dei atau ynya Tanaka ujung balaangan eh, eh, eh. sampai ngalakan Minang saraya de iti seok pandancanang nyatana akukakda mendapat Sari menak Balang-bangan Arifda mendapat Sari menak Balang-bangan boga ingoningona nyatana butakala jaga setan Idarbuana Lamun barang dahar nyatana aku Saepna opat ulas gajuan. lamunnya tanah barang darga getuk palu ruruja kampak lolongge korek. Eta kuda mendapat sari menak balangbangan Raga pangawakan nana lamun sila pang pang pinu saroang Lamun ngajonggolok tiba tara golongan paresa caeng Barang dahar naga getuk palu ruruja kampak lolong gekoren lamun nginum cai sakendi sesecebehayang kene katingkahan raga nana lamun bulu irung jiga jarum lamun bulu tak-tak jiga tumbak lamun bili lamun bulu bitis jiga keris nyatana cung curungan raja tumpang bulu dada jiga jarak eta yeuna di Pinang Saraya dua ponggawa umas rialan ratu aja kalana sakti eta Poggawanyatanak kuda Kalang panggung larang Kalayan kuda mendapas hari Poggawa sapasan anu dipinangsaraya akhirnyanyatanak gancang carita bakang Alquran ataueta undur na Sook pandanancarang bakal nyaan atau eta nyatanaka Pogawasapasang Masrialan Ratu Ajinyatahnyaan atau Pinangsarayaan. paligane dar perang galungan tadi carita lakuna tadi carita lampana Ya tenang ala koran perang galungan pilih bobot pilih tanding silih sepak silih dupak silih jenggu jenggu gundul silih sepak jenggu butai Eta menak balang bangan kuda kalang panggung larang kalayan kuda mendapat sari mendapasari nanya tanam merangan Atu eta Ratu Bungsu jaya alias Jalma Kasep nuaya di lewang petapan Paseban Bennder daya Oyak nagara eta Jalma sepana di perangan kudu Poggawasa pasang Pinang sarajaan perang Galungan sampai ngalakonannya tanah beak Boek biang minggu beak bulan datang tahun Sili Bobot Genili bantingkenili sepak Cili dupak C Cili Purili Si Tojok Cili bekoknya tanah eta peranggalungan Eeta Tinagara Paklumannya tanah di Balang- Balang geci besok pagi jaga baring sampainya tanah dungkap atuh ya kamungka karre Anugur ngalakonan perang galungannya tanah atuh eta mapaaimapa leweng aheng mapi mapapa lebaksangan minyak tanah atuh takngka ka sepak luka dupaknya tanah patin berobatnya tanah patingerebrunya tanah lantaranndra rubuhan akhirnya eta jengan anak bung suukalan ajaya alias kata napi nya tanah rejeng Poggawasa pasang anuker ngala koran peranggalungan pilih bobot pilihan ayahnya tanah sampai dungkap Kamunggal karretan tangging sanu ali tinnu tebianu nyawang tinuanggajenangan lala para dewaali nyata laeta tuanguuker ngalakonan peranggalungan karigana tembalanana para dewa waduh anaking papala kasep Aina sampean nyatana keur ngalakonan perang galungan pilih bobot pilih tanding nyatana silih sepak silih dupak be moal ayak nyatana tungtungna lamun nyatana perang galungan terus-terusan moal ayat tungtungna moal ayat monyet hidungna manajiula tarima paya tarima wajah anaking papala kasep Ratu ung Sukalajaya Ajiajee yang para dewa more kantep nyatarbaka dipupul Bayu anaking etanya tanah Ratu ung Sukalajaya alias Jalma Kaep Aligane di pupulo bayu nanya tanah yeko ya eyang para dewati gamani manik loka gane lesu temboga bayu lupa temboga panaga Lele satu langsan di konan perang galungan Etanya eh, tanah ratu bungsu kalana jaya alias jalma kasep katingalinya tanah kulu jadi musuh ngalumpuruk teboga bayunya tanah lupa, lupa teboga panaga palaan akuda kallang-panggung larang kaljar menak balang banget hi wa kahi Atuh yenya kanan nuda jadi musuh sampai ngalakunan kappidida Wah modar sampai waakadalawah tara Ratu bung Sukalanjaya alias Jalma Kaep Ayuuna ngalakonan kappid Laaran leles 1 langsan di Lesu Teboga Bayu Lupat Teboga Panaga di Pupul Bayuko para Dewa Ayeunataratu bung Sukalanjaya kali gane di canngking bittis Nadi cangke weng cangkeng nadi candak taktak naku udah kalang panggung larangka layar menak palang-bangan Pinangsarayaan Ettara Ratu bung Sukalanjaya aliasjal makaep bakal diballangke kawang-awan bakar rag-rakna Dina tanggul genggong Ciha Dina tanggul geggng Ciha tak barang pendungkap na negara tanggul gengggong Cihaur Eteta genggoong di Cihaur lamun nya tanah genggong pangjerojero na gegong Ta eta dimenak palangbanga banyak tanah tebuli Kikiyongan Kikiongan Cancek paribasana Ratu bung Su kallanjaya alias Ja makaset. yadina tengogok nya tanahdina tanggul genggong Ci sampai kaporuran diangkat Doi dibebaskan karena genggong Ciha jalma kasep alias Ratu Bungsu Jaya nyata nayuna dibebaskan karena genggong cihaur nyata naku dua bonggawa jenengan anak atu eta kudang kalang nyata naku da kalang panggung larang kalaya nyata na atu yang kuda mendapasari Mangisa narita barang ningali nyata nanu jadi musuh nyata na atu ngap ngap nyata na dibebas dina genggong cihaur nyata naraga pangawakanana membas dina genggong ciahur watas beheng kaluhur kenyataan masih tembong eta nyatana menak balangbangan kuda mendapat sari kali gane nyata anak atau ya cumeluk karena ingon-ingona jenengan anak buta kala setan idar buana eta buta kala setan idar buana nyatana letah ngambai lewiti ti nyatana sagede atau letah ngambai na sagede samak itu kaya nananya tanah ayana saparantos nanya tanah nyampak atau eta buta kala jaga setan ider buana anu letah ngambaina sagede sama kali gane atau ya jalma kasep alias ratu bungsu jaya. diangkat kedua ponggawa kuda kalang panggung larang kalayanya tanah kuda mendapat sari bakal diparagun karena buteng buta kalah jangga setan di darbuana kali kena lama jeblos jeblos nyata ratu eta jenengan anak Ratu bungsu kalana jaya di parab genengana beteng buta kala jangan setan di derbuana Eta na. Jalma kasep alias kalana jaya na tadi kemah-kemah acan diterai bule dana Nanging atu eta. Ratu bungsu kal aja yanu dipara karena bete buta ka jangka setan di darbuana ayaah di be butakala jangka setan di Darbuana laincenang mas simpati lain C ajal per kali-kali nyatan ngawatak pengawaswatakpang bisa kali-kali ke biar nyatan atau payung kan Can mayungan jenengan anak ataueta ratu bungsu kallan ajaya alias Jalma Ka ng butakalajangangga setan di Darbuana sampai ngalakonan di lelarung di lele bag Dilelejeknya Tan Yekurtu kembang Panyariknya Tan perjenangan tan Ratu bung Sukalan Jaya Alialias Jalmaset atau eta butakala cangga setan di Darbuana sampai ngalakonangalaajran Galampakannya tanah sampai ngaga laponannya tanah ngaguruban tumi Baing lemak. lantaran jeruan nananya tanah burak rantan lebur ancurnya tan dilelebek atau iya, yemu Ratu Bungsu Kalana Jaya alias Jalma Kaseh Saparantos buta kala jangga setan di derbuana ngemasing pati aja perlayan Ayeuna atuh iya, Ratu Bungsu Kalana Jaya alias Jalma Kaseh Anu aja dina beteng buta kala jangga setan di derbuana Bingung anu temang tungtung mana susanu taya sudana rek baham bahamna bisa disebut pangutahan buta kala jangga rek tina liang cerina bisa disebut maduna buta kala jangga rek tina liang ciki bisa disebut gen keciki ina buta kala jangga rek tina najis pon gitu deh bisa kaluarnya talatina najis na buta kala jangga Atui Ratu Bungsu Kalanajaya alias Jalma Kaset kali gandeng ngawatak pengawasan ngawatak pengabisan. kali Gaek atau yapnyananyandanyatana pe sopatin Wayban ataunyatana botalah jangka setan liderbuana bakal di sodet Iga wakasana anak kali biar etak nyatana butlah jangka setan lider Buana di sodet ga wakassanana Ratu bungsu kalana yang bakal keluar tina beteng buta kala jaga setan di derbuana. Keluar nate kali gene larak biar. Saparantosna keluar tina beteng buta kala jaga setan di derbuana kali kade berabat berabit berabai. Nyatan atu yang ngejat ke awang-awang. jad kawang-awangnya tanatialakunadina puccu Kinganin etajal makaep alias Ratu bung Sukalan ajaya sejaba Katuminda kassabargaman Lokan karena pangkonan eeyang para dewa palingeta Ratu bung Suukalan Jaya undur Na Sang Ratu min Bangga banyak mudah-gu gabbuna mudah-muda gabana sak kedemahgurudak datang saat kedung uru dada punya kal Najaya Aliatjallma kasep medaldaltina beteng buta kaljang kasetan Iderbuana A na tu minda kaswarga manik lokadadsar bosuk natering ngadur mesin ke suma ganti Sukma kandangnge dewa A na kali gane dungkap na kaswarga manik loka tanah atautaratu bung su kal Jaya alias yang maka siap kalialuk jauh cumalah banggil mangga ratu bung su eh amin eh ya putrapan jenengan bakal dengan dungkapan karena pangkonan ehang kaulan barang coppa denge teskarasnya tanah atuh yeku para dewati sewarga manik lokak kali ini para dewa imut ngagelenyu kadungkapan atuh ratu bungsu kalana jaya ya. alias jalma kasih saparantos imut ngagelenyu kali poknya tanah sasauran tembalan anak eyang para dewa waduh anaking papalakase Sumgat saitjeng eyang sapang lapitangruudalib Irra Tubung Sukalan Jaya Saarans Na Tubung sukalan ajayanya tana dina pangkonan eang para dewa tembalan para dewa kali Garepok nanti anaking papalakase nanya tanah hidup ayaah naon jauh nga bad duit lemuttlayanaran jauh ngajug jugagang ma nanti buana pancatengahnya tanah ngadungkapan Kaang Nah hanya tanah enak di Buana panca Ten hmm, Ku naon make hanjat kasawarga Tuuh kaulanun eya benduka sunsalaka Tarima Eang putra panjenengan Teaya dibuana Panca Tengah Kaulan tasgalakonan perang galungannya tanap pilih bobot pilih tandingnya tanap perang galungan beak poe beak minggu beak bulan datang tahun Eyang nanging putra Tero kaya turbalaka benduka sunsalaka Tarima Kaulan Nun Eyang dan er pan tergon yudanya tanah-barang dungkap kamu kalkaretara gawakin kalau su teboga Bayun nupat teboga panagaang eh, Nah nyatara putra panjenangan dikumak kenyaang eh, Du diumaken kauu langang eh, barang coba dengeteskara samku para dewa hehe itu the anaking papalakasesanya tanah e yang tenning aliti sawragaman lonya tanah hidup ke ngalakan peranggalungan banyakak poe beak minggu datang bulanya tanah ganti tahu Hi dadar pantarkoa Yuda y anaking papalakase lamun terus-terusan peranggalungan mual ayah nya tana tutukgna mual ayah muanyat Kaji mual tutup jadi ratu K2 mual catsap jadi raja lamun terus-terusan peranggalungan anakki cena Ayena Lamun masih panasaran panas baran. menyatanana perang Galungan dinggarabuana Panca Tengah Jung anakinggara tumorurun dari Kanyatana Kabuana Panca Tengah kue yang dijuung laku ke yangnyatana di Umbara Karang aku kaulanang tuh naonpinggaraana kaulanunpinggaraanalammun Putra panjenengannyatanan ulang dari Kabuana Panca Tengah lantaran tos under dayo yak negara putra tehnya tanah tos jantan Pancunda putra teh parantos diparapkeun kana beteng buta kala jangga setan di darbu anak itu kau nu iya kitu sanya tanah mm, dedeh anak king dedeh jadi hidupnya tanah mual tumurode kabuana panca tengah aduh kaula nu eyang Upamina kawidianku Kersajengyang Sakawi Nam putra teh Hoyong nya tanah Atuh nga balasnya tanah yang malaspati ayaang Mulangkenka nyeri kapperihnya tanah Kaurang nagara Pakung Duman Kaulang Dede anakki jadi Rekumar kemenyanang putra Panjenengan turun Denya tanah Purun turun De Kabuana Panca Tengah. tapi putra Tenun Kendi salinkensipat nun kedi salin kenjenenngan kau Lau menta dilebur saklencur jadi banyu menta dibuak sakkaracak jadi minyak nah Meta disalin gensipat salinken rupa kauulaun eang taeang para dewa bisa warragama di keloka barng adadanggunya tanah tuang pinutran menta dilebur saklencur jadi Banyu Sakaracak jadi minyak dan menta disalinkan sifat salinkan rupa kali gane nyatana Atu iya pamentana nyatana diijabah sapa aja Senang anak ratu bungsu kalana jaya alias Jalma Kasep Ajina menta lebur sakelancur jadi di menta diburak cak jadi minyak Kali gane jeblus lumobat kana jimat cupu manik astagina etan cimacu pumani kasta ginasa parantosnya di lebetan teh kali ganenya tanah duit Cupuan doi, di cupuan doi, di cupuan doi, di cupuan doi, di cupuan doi, di cupuan doi, di cupuan doi Sampai ngalakona di cupuan lapis pimpitu Atul lengi tanpa lebih hilang tanpa karena Ratu bungsu kalana jaya kajadian anak cai mental putih lu kembaran. sagembaran yun nanyatana sa paratos na kajadian sa ikumental putilu menjayurang sa kambaran ditutup day dicupuan day dicupuan day dicupuan day barang dibuka ku para dewa kali jadian anak kacang hijau sa kambaran kacang hijau sa kambaran ditutup day dicupuan day dicupuan day dicupuan day dicupuan day dicupuan day dicupuan lapis pimpitu ayuna bakal dibuka kali kan yang larak biar tadi bukan adanya tanah leng tanpa lebih hilang tanpa karena ka cangi josa kemara A kejadian anak tete sattek lemarin sak kalinyatamarin sak kalinya tanah yuku para dewati sama dikan di tempat kenya tan Nadina suuh manika tinggal diturunkan kabuana pancatengahnya tanah at Yeku para dewa bisa warga manik lokanya tanat suuh manika staggina lapis di pitu kaayanya tanah atau yemang rupa tektek armang er, rupa teteteksa tetetek a mari zaka kalinyahan Tajimatsu pumanika stagino lapis pimpitu anus sa kawi nyatan ayaah tetek sa tetek Auna nyatanan sam lakonan Ajenana sukalan aja ya nyatana nuges salin sifat salin rupa kajjadian tetesatetetekembar bisa kalinyang ayaah di Buana Panca Tengahdinagarnyabi di tempat genana di Laun Luhur batu panusan Dinatu tugen tampian Sindang Pancuran eteta nyatana supo manite kaligan Barbat may nambang Geningan mapo ngawamiang ngangkat kedok tangan nderdayu Lalaki macna di kolom langit lalanang mau Lawana dikololong jam nama mata mangkat riapkan riapan sangeningan mata sajong jongan masa heroyan sakedeng urudan datang ayo nama geningan sakedeng